Awit, Kabanata, Isandaan at 35 Purihin si Yahweh. Ngalan niya ay purihin. Kayong mga lingkod niya. Kayong lahat na sa banal niyang templo'y pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang pumili kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang pinili niya at kinupkop. Nalalaman kong si Yahweh ang Diyos na dakila, higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. Anumang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya itong ulap na naghanap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula itong hanging umiihip. Pinuksan niya sa Ehipto bawat anak na panganay maging taot, maging hayop, ang panganay ay namatay. Nagpakita si roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Paraot kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak na mga bansa at maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. Itong haring Amoreyo na si Sihon ang pangalan at ang haring Angalay Og, isang haring taga Bashan, at iba pang mga hari na pinuksa sa kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam, ibinigay sa Israel, bayang kanyang hinirang. Ang pangalan mo, O Yahweh, ay magpakilanman. Lahat ng nilikha, Yahweh, hindi ka malilimutan ikaw na may mahahabag sa lahat ng iyong lingkod. Ang alipin ay lalaya sa kanilang pagkagapos. Ang mga Diyos ng mga bansay gawa sa pilak at ginto. Kamay ng mga tao ang humugis at bumuo. Oot, mayroon silang bibig, hindi naman maibuka. Mga matay, mayroon din hindi naman makakita. Mayroon silang mga tainga, ngunit hindi makarinig, hindi sila humihinga sa ilong man o sa bibig. Ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala, matutulad sa idolong sila na rin ang lumikha. Si Yahweh ay papurihan, purihin siya o Israel maging kayong mga pari sa Diyos ay magpuri rin. Si Yahweh ay papurihan, kayong lahat na Levita, lahat kayong sumasamba ay magpuring sama-sama. Ang Diyos na nasa Zion ay sambahin at purihin. Si Yahweh ay papurihan sa templo sa Jerusalem. Purihin si Yahweh.